söhbətlər ki var, yəni əhl-sünnə və cəmanın, belə deyim mən, qısa yəni, variantla deyim, əhl-sünnənin bidə təhli ilə söhbəti məsələsi ki var, bu söhbətlərin çoxsu şəriyyəti müvafiq olmur. Şəriyyət qaydalarına uyğun olmur. Çünki şəriyyətdə cədəl, yəni dini mübahisələr haramdır. Əslən haramdır. Və bu söhbətlərin çoxsu mübahisəyə gedib aparır, çıxarır. Və mübahisədə də məqsəd qabağındakını yenməkdir. Qabağındakını əzməkdir. Məqsəd haqqı üzə çıxarmaq deyil. Ona görə sələflər e, bidə təhli ilə cədəl ki var, bidə təhli ilə mübahisələr. Daima bunlardan uzaq durublar. Daima. Amma haqqı axtaran insan, haqqı, həqiqətən axtarandırsa, İnşallah Allah subhanət hala qabağına çıxaracaq. Ona görə bu məsələlərdə ixlas önəmlidir. İxlas önəmlidir. Məsələn, bidət əhlindən bir çoxsunun, xüsusən də məsələn, rafislərdədir bu e, xislət. Görürsən, 70 yaşı var kişinin. Deyirsən, dayı nə olub? Deyir, haqqı axtaram. Bir ayağı gördədir, bir ayağı burada, eləm haqqı axtar. Tapa bilməyib. Kimi dindirsən, bir haqqı axtaram. Bu bidət əhlinin vəsfidir. Bidət əhli həmişə şübhədə olur həmişə nəyisə axtarışında olur. Çünki etiqadında yəqin deyil. Amma sən bu halda olan bir əhl-i sünnət ola bilməzsən. Bu istəyir müasir zamanda, istəyir qədimdə daima belə olub. Məsələn, biri Murciyədən, Murciyə məsləbindən biri İmam Malik rəhməllahın yanına gəlir. İmam Malikə deyir ki, gedək oturaq, söhbət eləyək. İmam Malik deyir ki, məqsədin nədir? Bir haqqı üzə çıxarmaq. İmam Malik deyir ki, Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi bir haqq ilə göndərib. İki yox, bir. Və mən də o haqdayam, tapmışam. Tapamsansa ged axtar. Yəni, sələflərin mövqeyi bu cür idi. Heç vaxt əhl-i sünnə öz etiqadında şübhədə olmayıb bu axtarışda. Amma bidət əlinin vəsfi odur ki, onlar daimə nəyisə axtarırlar. Çünki etiqadlarında yəqin deyirlər. Səbəb də nədir? Çünki bidət əlinin etiqadını nə Quran, nə də sünnə təsdiqləmir, dəstəkləmir. Məsələn, bir primitiv misal deyim. Bu insan daima öz şeyxindən, müəllimindən, tutaq ki, məscid imamından, axundundan nələrsə öyrənib, yəni dindən və kitablarda nəsə oxuyub, öyrənib və elə bilir ki, haqq budur. Məsələn, öyrənib ki, Allah Azza və Cəllə Kıyamet günü görülməyəcək. yani müminler Allah subhanətə Allahını görməyəcəklər. Mesela böyle bir etiqat götürür. böyle bir etiqada sahip olur. Və sonra sabah insandır. Asır Quranı oxuyur. Məsələn, qiyamət surəsinə gəlir. Vücuhu yevmə izin nazirah ila Rabbiha nazirah. O gün neçə-neçə üzlər nurlanacaq, sevinəcək, öz Rəblərinə baxacaqlar. Düşdü şübhəyə. Düşdü şübhə. Hətta insanlar var, deyir ki, Quran bizim dediyimizi demir ki. Deməkdən ki, biz Quran dediyini demirik. Bir Quran bizim dediyimizi demir ki. Ona görə daima axtarışdadırlar. Çünki daima oxuyurlar. Məsələn, insandır, gözünü açandan eşidir ki, ya Allah, ya Muhammed, ya Allah, Muhammed, ya Ali. Hə? Sonra açır Quranı oxuyur ki, وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ أَحَدًا Allahla yanaşı heç kəsi çağırma. Deyir, bəs biz çağırırıq ki, Quran deyir, çağırma. Gedir şeyxinə deyir, axunduna deyir, müəlliminə, ustadına deyir, deyir, gör, çağır. Deyir, axı, Quran deyir, çağırma, sən də çağır. Necə eləyim? Düşür şübhəyə. Səbəb nədir? Səbəb çünki Quran və sünnə bunların etiqadını, bidət əhlinin etiqadını dəstəkləmir. Onların dayanaqları yalnız fəlsəfədir, ağıl. Ağıllar da müxtəlifdir, hərə bir cür özündən hava çalır. Məsələ budur. Din surəsi 18-ci ayədir. Belə ayələr çoxdur buranın. Ümumiyyətlə, tovhid məsələsi bir şey bilmək lazımdır. Sual verəndə ki, mən nə bilim, haqq nədir, batil nə? Ona lazım deyil ki, namazdan danışırsan, dəst namazdan, orucdan, zəkatdan. haqq ilə batili ayıran əsas meyar tohiddir. Əsas meyar tohiddir. Niyə? Çünki biz ona görə yaranmışıq. Allah Azze və Cəllə buyurur, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən insanlar və cinləri yalnız mənə ibadət üçün xəlq etdim. Liyabudun, e, liyuvahidun. Yəni, ibadətdə Allahı təkləşdirmək üçün. Yalnız Allahı ibadətləmək üçün. Allah Azze və Cəllə buyurur, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُ اللّٰهُ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ Mən hər bir tayfaya, hər bir cəmaata məhz Allaha ibadət edin və tağutlardan, yəni Allaha qoşulan şəriklərdən qaçın deyə, çəkinin deyə Peyğəmbəri göndərdim. Bütün Peyğəmbərlərin dəvəti bu olub. Tavhidə dəvət şirkdən çəkindirmək. Allah Azze və Cəllə buyurur, وَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَى لَا انْقِسَامَ لَهَا Çünki Allaha iman etdi, kim ki tağutları inkar elədi, Allah Azze və Cəlləyə qoşulan şərikləri hamısını inkar elədi və tək Allaha iman etdi. O, qırılmaq bilməyən bir ipdən yapışmış olar. Fikir verirsiniz, Allah Azze və Cəllə demədi ki, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَكْفُرْ بِالْتَاغُدِ Kim Allaha iman edib, tağutları inkar elədi. Birinci inkarı gətirir. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُدِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ Kim tağutları inkar edib, son, sonra Allaha iman gətirsə. Çünki inkar olmadıqca təsdiqin heç bir faydası yoxdur. Və bu özünü la ilahe illallahda da göstərir. Hansı ki, kafir bu kəlməni deməklə dinə girir. La ilahe illallah. Birinci inkar gəlir, sonra isbat. Sən deyirsən ki, la ilahe. İlahlar yoxdur. İlah nədir? İlah ərəb kəlməsidir. İlah ləfsinin mənası genişdir. Mənası odur ki, bir şeyə ki, ibadət deyirsən, bir şeydən ki, yardım diləyirsən, bir şeyi ki, həddən artıq sevirsən və həddən artıq ondan qorxursan, bir şeyə ki, dua eləyirsən, mədət umursan, yardım diləyirsən, sıxınırsan ona, bir şey ki, təvəkkül eləyirsən, xulasə, ərəb buna ilah deyir. O ola bilər, hətta gözlə görülməyən bir şey olar. Məsələn, bir ideologiya. Sovet vaxtı, o Sovetin ideologiyası o vaxtın cəmatının nə idi? İlahı. Çünki o ideologiyaya qulluq eləyirdilər. O bir ilah sayılırdı. Və ya məsələn, ola bilər ki, insan öz nəfsini özünə ilah eləyib. Allaha yox, öz nəfsinə qulluq eləyir. Allah Azza və Cəllə dediyini etmir, nəfsi deyənə eləyir. Nəfsi onun olub ilahı. Ona görə Allah Azza və Cəllə Peyğəmbərinə Quranda buyurur ki, nəfsini özünə ilah səni görmədinmi? Nəfs hətta insanın ilahı ola bilər. Bir uşağın boynuna gözünüzü asırsan, yasancaq ki, onu göz dəyməsin. Sən göz dəyməmək məsələsində neynədin? Bir dənə şüşə parçasına təvəkküllədin şüşə parçasına, hansı ki, neçə satırlar? 20 qəpiyə almasan, müsibət. Qiyməti 20 qəpiyə olan şeyə təvəkkül deyirsən. Müsibət, e? Müsibət. Elə şey var ki, 20 qəpiyə də deyil qiyməti. Elə şeylər var ki, yəni dəhşətlər. Çöldəndir, tikan dərir, asrevindən, havayıdır, qiyməti də yoxdur. Və üzərrik. Satılandır 5 qəpikdən artıq satılmır. Ona təvəkkülləyir, həyatını bağlayıb ona. O onun ilahıdır. O istəsə də istəməsə də, o onun ilahıdır. Və ya məsələn, yoluna gedirsən, bir axmaq maxmunu qoyub, deyirsən ki, Allahdan qorx, söndür şoferə. Söndürmür. Məsələn, Xıdırcından yanından keçəndə bir pirin, məşhur pirdir, beşbarmaq. Yanından keçən kimi, yanından keçəndə yox, 10 metr bir 100 metr qalanda söndürür. Deyirsən ki, dayı, biyaqla dedim, axı sənə Allahdan qorx. Bir şey deyirsən, qorxuda Allaha şərik qoşdu. Qorxuda Allaha şərik qoşdu. Allahdan qorx deyəndə etmədi, pirin yanından keçəndə etdi. Qadın da məsələn deyirsən ki, Allahdan qorx. Hicab keyin etmir, pirə gedən kimi bürünür. Bu, bu şirkdir. Qorxuda Allaha şərik qoşmaqdır. Xulasa bunlar hamısı ilah sayılır. Və sən nə deyirsən? Lə iləhə. Bu ilahlar var ha. Yoxdur. İllallah. Allahdan başqa. Sən bunu əslində hər namazda deyirsən. İyyəkə nəbudu və iyyəkə nəstəyin. Təkcə sənə ibadət eləyirəm və tək səndən yardım diləyirəm. Fikir verin. O şəxslər ki, Allah Azə və Kəllə şərik qoşurlar və namaz qılırlar, onlar hər gün Allahın qarşısında Allaha qarşı yalan danışırlar. Və insanın insana yalan danışmağı nə isə, insanın, məxluqun xaliqə yalan danışmağı betərdir. İnsan namaz qılır, gündə bir pirdədir. Namazında deyir ki, İyyəkə nə budur? Allahım, təkcə sənə ibadət edirəm. Yalan danışdı. Və İyyəkə nəstəyin, təkcə səndən yardım diləyirəm. Yalan danışdı. Hər gün nə qədər Allah subhanətlə yalan danışır. Ona qədər bu qorxulu məsələdir. Məsuliyyətli məsələdir. Tövhid Allah Azza və Kəllənin haqqıdır. Onları üzərində olan haqqıdır. Biri var insanın insan üzərindəki haqqı, valideynin sənin üzərindəki haqqı, qonşunun sənin üzərində olan haqqı. Bir də var Allah Azza və Kəllənin haqqı, o da tohiddir. Allaha ibadət edib, o ibadətdə heç nəyə Allaha şərik qoşulmaq. Uca Allah buyurur ki, İnnə Allah lə yəxfiru ən yüşrəkə bihi və yəxfiru mə dunə zəlikə limən yeşəh. Allah qiyamət günü ona şərik qoşulmasını bağışlamayacaq. Və bundan başqa olan günahları bağışlayacaq. Məsələn, bir insan zinə eləyir, yetim malı yiyir, oğurluq eləyir, adam öldürür. Bütün günahlar əf oluna bilər. Yəni, Allahın istəyi altındadır, Allahın rəhmətinə bağlıdır. Yeganə günah şirkdir. Allah Azəbə Cəllə buyurur, İnnəhu mən yüşrik billəh, fəqəd harramallahu aleyhil cənnə. Kim ki Allah şərik qoşdu, Allah ona cənnəti haram elədi. Necə ki, Luğma aleyhissalam oğluna nəsiyyətində deyir ki, Yə bu neyyə lə tüşrik billah, innə şirkə lə zulmun azim. Ey oğul, Allah şərik qoşma. Həqiqətən şirkən böyük zülümdür. Şirkən böyük zülüm yoxdur. Allah Azze ve Celle buyurur اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ Əlləzinə əmənu. O kəslər ki, iman etdilər və ləm yəlbisu imanəhum bi zulmin. Və öz imanlarına zülm geyindirmədilər. Öz imanlarına zülm qatmadılar. Məhz bu şəxslər əsl hidayət sahiblərdir və qiyamət gündə əminəmanlıqda olanlar. Bu ayə nazil olanda sahabələr mərat oldular. Çünki ayə onlara bunu deyirdi ki, əsl hidayət sahibi olmaq üçün, necə ki biz hidayəti axtarmırıq, əsl hidayət sahibləri və qiyamət günü əminəmanlıqda olanlar kimlərdir? O kəslər ki, iman edib, iman edəndən sonra imanlarına zülüm qatmayanlar. Və hər bir asili zülümdür. Və biz də məsum deyilik. Sahabilər belə düşündülər ki, hər biri iman edən şəxs iman edəndən sonra imanına zülüm qatır. İstər-istəməz kiçik, böyük günahlar olur, hatalar və s. Gəlib buna görə Allah Rasuluna şikayət elədilər. Özünə rahatsızlıqlarını dedilər. Allah Rasulü nə dedi? Dedi ki, bu ayədəki Əllezina amanu o kəslər ki iman etdilər və ləm yelbisu imanahum bi zulmin və imanlarına zülm qatmadılar. O zülm sizin başa düşdüyünüz zülm deyil. Loğmanın oğluna nəsihətindəki dediyi zülmdür. Ya bunayya la tushrik billah inna şirka la zulmun azim. Allah şərik qoşma. Çünki şirk ən böyük zülümdür. Buradakı zülüm budur. Yəni şirk. Yəni o, kimdir hidayət sahibi? Kimdir haqda olan? Və kimdir qiyamət günü əminamanlıqda olan? O kəs ki, iman edib və iman edəndən sonra imanına zülüm qatmayıb. Yəni şirk. Fikir versən, bəzilər deyir ki, mən deyir, hidayət yolunu axtarıram. İstəyirəm ki, ahirətdə əminamanlıqda olun. Buyur bu ayə. Allah subhanət hala sənə yolunu göstərir. Ahirətdə əminəmanlıqda olmağın və bu dünyada hidayət sahibi olmağın. İman et və imanda heç bir zülüm qatma. Heç bir şey qatma. Və bu əsas meyardır. Tohid əsas meyardır. Haqqı ilə batılı ayıran. Kim bilmək istəyirsə ki, əyri nədir, düz nədir, baxsın buna. Və salam. Ona görə e, aqil insan düşünsə, tapar. Bugün hər kəs bilir ki, hər kəs bilir ki, yer üzərində bugün tohidə dəvət edən yalnız sələflərdir. Hər kəs bilir. Hətta cahil də. Ged yoldan kəsən bir cahili tut, dinən ki, məsələn, o sələfi bilmir də nədir? O eşidib vahabi. Belə tanıyırlar. Dinə vahabi kimdir? Bircə Allahdan başqasını qəbul eləməyənlər. Hətta cahil də bunu bilir. Hətta cahil. Allahu akbar. Bugün dünyada Allahın tohinə dəvət edən sələflərdən başqa heç kəs yoxdur. Hansı ki, bu dəvət Peyğəmbərlərin dəvətidir. Və bugün ona görə biz fəxrləməliyik ki, bizim üçün həm şərəfdən də məsuliyyət. Biz Peyğəmbərlərin dəvətlərini mirac götürmüşük özümüzə. Və bu dəvəti dəvətçiləriyik. Tohid dəvətçiləriyik Allahın ismi ilə. Ona görə bu, yəni məsuliyyəti bilmək lazımdır bayaqları mən əxlaqdan danışanda həmçinin bu buna da aiddir. Yəni sən dəvətçisən. Sən təvhid əhlisən, sünnət əhlisən. O səni hər kəs gözəl əxlaqınla tansın. Necə ki, sələfləri belə tanıyıblar daima.